بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Mi ćemo početi ako govora sa drugim predavanjem danas iz područja Akide. Također je profesor Advađan Husein Bašić koji im prepušta riječ. Ako imate još pitanja, možete to predavanja dostaviti. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, rad. Nastavljamo samo ono o čemu smo govorili do sada. Ostalo nam je još u vezi sa ljubavljom prema Allahu Đalešanu i ljubavljom kao ibadetu da progovorimo o dvije stvari. Kako ćemo mi znati da li istinski volimo Allaha Đalešanu? Znači, kako imaju znakovi po kojima mi prepoznajemo da mi smo Allaha zavoljeli? Jel tako? To nas interesuje. I interesuje nas još postoji li način da mi prepoznamo da li nas Allah voli? je Jel tako? Svako bi volio znat da li ga Allah zavolio. Ima li neki način i kako to da nađemo? Pa počet ćemo znakovima o tome da mi volimo Allah Đelešanu. Koji su to znakovi kod nas? Jer nije to samo misao, nije to samo onako razmišljanje o nečemu, nego to su pravi istinski osjećaj. Pod jedan, da čovjeku nije žao umrijet, nije mu žao umrijet preseliti s ovoga svijeta i sresti se sa Allahom Đalešanom. Jer želi susret sa Allahom Đelešanom želi da ga vidi. To je jedan znak spanula. E sad dobro poslušajte da biste ovo razumjeli kako treba. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem da je Davud alaihi sallam bio veoma ljubomoran čovjek. Govori nam poslanik o Davudu alaihi sallamu. I kad bi on izašao iz kuće iz svog dvorca, zaključao bi vrata i njegove žene ne bi mogle izlaziti, niti bi mogao ko njima ulaziti. Zaključao bi vrata. Jednom prilikom njegove, njegova žena jedna hodala je po kući i na sred kući je vidjela muškarca. Čovjek. I ona se prepala i kaže, ko je ovo ako dođe Davud sve će nas kazniti. Kako je ušao čovjek? Međutim, čovjek je ostao tako kako je stajao. Došao da je odali se nam kući i ugleda čovjeka. I prvo što je pitao, ko si ti? A Davo da li se nam bio vladar, on je naučio da pita ljude onako ono, zapovjednički. Kaže, ja sam onaj koji ne strahuje od vladara i od koga niko ne može pobjeći. Kaže Davud, ali se nam, ti si onda melek smrti. Kaže, jesam. Dobro došao, spreman sam. Znači, subhanallah, Davud, ali se nam, Davud, ali se nam, vladar, hem vladar, hem poslanik data mu objav ima šta hoće a opet mu je nije mu mrsko susreste sa Allahom Đelešanu i ljubite u suri Jusuf Allah Đelešanu nam govori o Jusufu Aleksanam i Jusuf Aleksanam je prošao što je prošao prošao je puno toga vidjeli ste kroz samu suru kao dijete je bio odbačen od strane braće, pa su ga ostavili u bunaru, pa prodan kao rob, pa proveo u Egiptu kao rob dugo vremena, pa je onda bio još dugo u zatvoru i tako dalje. Sve nepravedno. I onda kad je sve to prošlo, kad je Allah mu dao vlast, dao mu da se nastane na zemlji gdje hoće, dao mu i moć i metak i sve to, On na kraju sure Al-Ashanu govori njegove riječi Rabbi kad atejteni mu ko alemteni mi te uvijel la hadith Vatila sam vati u lardu Gospodaru moj ti si mi dao dio vlasti na zemlji Dao si mi, da, podučio si me tumačenju snova. Jusuf je znao tumačiti snove. Čim ispričaš san, on zna što znači. Tumačio snove. I nabraja tako dalje, ti si gospodar moj, I na kraju dove kaže al alhikni bis salihin. I pridruži me koji, onima koji su dobri. Kažu komentatori Kur'ana jedno od mišljenja tu da je Jusuf a.s. više se umorio i poželio više da preseli, da se sretne sa Allahom Želešanom i to je bila njegova želja. Zbog toga naši učenjaci kažu hadisu kojim poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže neka niko od vas ne priželjkuje smrt zbog štete koja, koja mu se događa, znači zbog bolesti i toga. To je zbog problema da čovjek želi zbog teškog života da umre zbog ovoga, zbog onoga. Ali ako ponekad zaželi da vidi Allah Đelešan, zaželi se ahireta recimo, tako dalje. To je propisano. Znači to ne spada u tu zabranu. Jer ovdje nije to zbog štete, nego zbog imana. Drugo, kad je poslanik sallallahu alaihi ve selleme rekao a iši radi Allahu anha, kako bilježi ima muslim, ko voli susret sa Allahom Đalešanu, znači ko se raduje smrti, voli i Allah susret s njim, Ako mrzi susret sa Allahom, mrzi i Allah susret s njim. Pa je to Aisha onako malo pogodilo. Pa kaže ona, Allaho poslaniče, pa svi mi mrzimo smrt. Kaže, poslaniče, ne misli se na to. Čovjek po svojoj prirodi mrzi smrt, zato što je to bol za njega i tako dalje nego onaj ko bude vjernik, ko bude dobar čovjek, meleci ga na samrti obraduju radosnim vijestima. Obraduju ga džernetom. Donesu mu lijepe čefine, donesu mu lijepe mirise, dođu lijepog izgleda. I onda se on u tom trenutku raduje što će duša izaći. A onaj ko je bio loš, Neko je bio nevjernik. Ko je radio grijehe? Ko ne izršavao farzove i vađive? Doće mu meleci u ružnom obliku. Doće mu neugodnog mirisa. Doće sa ružnim čefinima. Doće sa ružnim vijestima. Pa će on onda mrziti izlazak iz tijela i bježat će i onda će meleci kako stoji u ajetu govoriti ahriđu enfuseku dajte duše, moraju izaći i onda će se duša trgat bježat, a meleci će vući to će onda biti bolno i teško za njega i zato je u drugim hadisima opisano da duša vjernika izlazi lako kao što kap izađe ovako iz čaše zato što je drago, raduje se hoće a duša onih drugih ona bježi, a melek vuče I to su onda stvari koje molimo Allah Đelšanu da nas poštedi od toga. Tako nam poslani selem opisuje to. Znači, ibrat je na samrti. Kakav čovjek bude u toku života, meleci mu donesu radosnu vijest i onda duša voli izaći i Allah Đelšanu voli susret s njim. Dobro. Ima jedan interesantan rivajet kolika vjerodostojan Allah zna spominje ga autor Muhtesar min Hađu Kasidin kada je melek smrti došao Ibrahim a.s. i rekao mu tako treba umrit Ibrahim a.s. mu reče kako će Halil svome Halilu nanijeti tu bol smrti tako dalje, usmrtiti svog Halila a Halil to je najveći stepen ljubavi Znači u smislu kako će miljenik usmrtiti svoga miljenika. U tom smislu. Kaže njemu Melek, a kako će miljenik mrzit susret sa svojim miljenikom? Znači što mu ne bi bilo drago da se susretni sa svojim miljenikom? I onda je Ibrahim Arisa nam rekao, onda uzmi dušu odmah. A inače poslanici su imali mjesto biranje, hoće li tada umriti ili neće tada umriti. Ovom prilikom, onako kad već razgovaramo o tome, ima jedan interesantan rivajet koji je možda malo teško spojiti sa ovim što smo rekli. Jer imam Kurtobi u svom dijelu Teskira, koji je prevedeno na bosanski jezik, kaže smrt je most koji spaja voljene. E, jedan rivajet koji je u muslimovom sahihu o Musavu alaih Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem da je melek smrti došao kod Musa alaihi sallam. I Musa udari ga šakom. Tako stoji. I izbije mu oko. A došao je u ljudskom obliku. I Allah Đalešanu, melek se vrati Allahu Đalešanu i kaže ja rabbi poslao si me svome robu koji ne želi smrt. Kaže Allah Đalešanu meleku otiđi mome robu Musa'u i recimo neka stavi svoju ruku na leđa vola i onoliko koliko ruka prekrije dlaka neka živi toliko godina znači ima vol staviš ruka i koliko ruka prekrije dlaka nek živi toliko godina to je znači jako jako puno pa je Musa ali se nam upitao kod me Melek to prenio a šta onda kaže onda opet smrti Smrt mora biti. Kaže onda nek bude sad. Dobro. Što Musa nije htio umriti? Po ovome što smo do sad rekli, trebao bi da voli suse sa Allahom, priželjpije ga i tako da. Šta je to onda problem bio kod Musavisa? Oko to u vezi s tim pitanjem zbilja postoje mišljenja koja su stvarno oprečna. Neki spominju ovo, neki su čak rekli Allah zna, nisu tijeli uopšte ulaziti u to neki su rekli da Hadis čak nije ni vjerodostojan zbog toga međutim Allah zna najbolje pomeni su najbliže dva mišljenja prvo da Musa nam reagirao je tako kako je reagirao jer je ovaj došao u ljudskom obliku melek smrti i nije znao ko je u početku i tako je reagirao. Inače je poznat kao nagli naravi. Znamo što je uradio sa svojim bratom kada je zate koji da obožavaju tele pa je bacio i one ploče i tako dalje. To je jedno tumačenje. Znači nije znao ko je pa ga je zato udario, ali kad je kasnije čuo o čemu se radi, onda je odnosno. Drugo koje je još bliže istine, Allah najbolje zna, da Musa alaih selam to nije želio zato što nije do kraja završio svoju misiju koju je imao sa Beno Israelom. Oni kad su izašli iz Egipta, krenuli su ka obećanoj zemlji. Obećana zemlja bila je danas područje današnje Palestine, zemlji i tako da. Krenuli su na ta područja, međutim, u tadašnje vrijeme tu su stanovali, bilo je to neko pleme koje je bilo primitivno i malo onako ovaj, krupnije od ostalo, ostalih ljudi tog vremena, divovi su izvali. Oni su odbili borbu, odbili su da krenu i rekli su vidite ti i tvoj gospodar i tako dalje, kako se spominju ajetima. I onda im je Allah Đelešanu odredio 40 godina da lutaju pustinjom. Znači 40 godina lutaju pustinjom i u tom lutanju I u tom lutanju zatekla je Musa a.s. smrt i Haruna. Ono što ukazuje da je to razlog što je Musa a.s. želio da dođe do te zemlje i da je volio biti blizu te zemlje je hadijskoj također bilježi ima muslim u kome stoji da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao kada je Musa umirao zamolio Allah Đalešanu da ga približi zemlji To je obećano koliko se može kamenom dobaciti. I kaže poslanik da, da smo tamo sad vam pokazao njegov kabur kod jedne crvene pješčane dine. Znači, zbog toga musali se nam, ali ne zato što je mrzio susred sa Allahom i tako dalje. Dobro. Drugo, čest govor o Allahu Đelešanu. Ne misli se samo zikr, nego pričanje, govor o tome i tako dalje. Vi znate neko kad voli nekoga, šta radi? Samo o njemu govori. Recimo sad je popularno ovaj, unučad, djedovi, nane i tako dalje, kad se rodi neko unuče, šta rade? Samo o toj unučadi pričaju kako su o, ili recimo ako je neko zaljubljen u nekoga i slično. Samo o njemu pričaju. I naravno ako čovjek voli Allah Đelešanu, voli poslanika sa sredem, voli Islam, on njemu i govori. Ljubav prema njegovom govoru, zadovoljstvo njegovom odredbom, da voli ono što Allah Đelešanu voli, da se trudi da sazna šta to Allah Đelešanu voli. I posljednje, strah od njega i kajanje zbog grijeha koji je počinjen. Ostalo nam je još da vidimo kako mi to možemo prepoznati da nas je Allah Đelešanu zavolio? I e. možemo mi to prepoznati uopšte? Prvo, nikada u to ne možemo biti 100% sigurni. Nego se možemo nadati i truditi se da to zaslužimo. Možemo se nadati i truditi se da to zaslužimo. Ali postoje neke radosne vijesti i znakovi. Prvi znak ili prva radosna vijest je da nas Allah uputi na svoju vjeru. Jer poznata je izreka Allah Đelšanu daje dunjaluk i onome koga voli i koga ne voli, ali vjeru i da prihvati vjeru daje samo onima koje voli. I drugi znak koji je malo specifičniji od tog, iako je slične prirode, a to je da Allah Đelšanu podari čovjeku razumijevanje u vjeri i ljubav prema traženju znanja i ljubav prema tim ibadetima i ljubav prema onima koji Allah Đelešanu vole to su sve znakovi da Allah Đelešanu voli čovjeka i molim Allah Đelešanu da budemo mi od tih da nas pomogne i da budemo od onih koji slušaju ono što je najljepše i rade ono što je najbolje Kulukavlja, hada, osnovu, Allah,